บุ๊กทูห้า pięć, pięć, ประเทศและภาษา kraje i języki, kraje i języki. จอห์นมาจากลอนดอน John jest z Londynu, John jest z Londynu. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Londyn leży w Wielkiej Brytanii, Londyn leży w Wielkiej Brytanii. เขาพูดภาษาอังกฤษ on mówi po angielsku, On mówi po angielsku. มาเรียมาจากมาดริด Maria jest z Madrytu, Maria jest z Madrytu. มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Madryt leży w Hiszpanii, Madryt leży w Hiszpanii. เธอพูดภาษาสเปน ona mówi po hiszpańsku, Ona mówi po hiszpańsku. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Peter i Marta są z Berlina, Peter i Marta są z Berlina. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Berlin leży w Niemczech, Berlin leży w Niemczech. คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม obaj, obie, oboje mówicie po niemiecku, Obaj, obie, oboje mówicie po niemiecku? ลอนดอนเป็นเมืองหลวง Londyn jest stolicą, Londyn jest stolicą. มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Madryt i Berlin też są stolicami. Madryt i Berlin też są stolicami. เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง Miasta stołeczne są duże i gwarne. Miasta stołeczne są duże i gwarne. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Francja leży w Europie. Francja leży w Europie. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Egipt leży w Afryce. Egipt leży w Afryce. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย Japonia leży w Azji. Japonia leży w Azji. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Kanada leży w Ameryce Północnej. Kanada leży w Ameryce Północnej.